Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Ընթունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Այսօր տեղի ունեցել հայկական երկու հանրապետությունների գործադիր իշխանությունների համատեղ խորհրդակցություն։ Ադրբեջանը կրկին չարաշահում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհուրդը։ Թուրքիայի քաղաքականությունում ոչինչ չի փոխվել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ։ Թաղասեր համայնքում ավարտվել է ներքին ջրատարցանցի կառուցումը։ Արցախի պետական համասարանում ավարտվել է ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը ծրագիրը։ Հայինբիշը նշանակվել է Լեհաստանի երիտասարդական ընտրանու ավակ մարզիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 15-ին հանդիպում է ունեցել աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ նրա գլխավորած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակության անդամների հետ։ Քննարկվել է հայկական երկու պետությունների տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ Մայր Հայաստանի հետ տնտեսական փոխգործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, այն համար համարելով Արցախի հանրապետության զարգացման ու զորացման կարևորագույն հիմքերից մեկը եւ հավելելով, որ այսուհետ էլ կարվի հնարավոր է տնտեսական համագործակցության զարգացման եւ ընդլայնման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա հետ Արցախ ժամանած Եվրոպայի պահպանողականների եւ բարեփոխականների դաշինքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրոպա-Արցախ կապերին, մեր երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ Եվրոպայի քաղաքական կուսակցությունների հետ հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը Արցախի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ Հանդի Հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստան եւ Արցախի խորհրդարանների փոխնախագահներ Միքայել Մելքումյանը եւ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այսօր տեղի ունեցել հայկական երկու հանրապետությունների գործադիր իշխանությունների համատեղ խորհրդակցություն։ Վան Նովիկովի հրապորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի նախագահությամբ կայացած համատեղ նիստի ընթացքում քննարկվել են փոխհամագործակցության բազմաբնույթ օրակարգային հարցեր։ Պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը ողջունելով նիստի մասնակիցներին նախ ներկայացրել է ընթացիկ տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ 9 ամսվա տվյալներով մեզ հաջողվել է ապահովել 16.5% տնտեսական աճ, որը Ղարաբաղի պատմության կարծեմ ամենաբարձրն է։ Հիմնական ուղղությունները՝ հանքարդյունաբերություն, էներգետիկա, զբոսաշրջություն, այսինքն ծառայությունների ոլորտ եւ ամենակարևորը գյուղատնտեսություն։ Տնտեսական ձեռքբերումներից պետնախարարն առանձնապես նշել է Արցախում էլեկտրակայանի արտադրության ծավալների ու հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման բարձր տեմպերը, որը նախադրյալներ է ստեղծում նաեւ ռոռոկման համակարգի ընդլայնման համար։ Այս տարի արտադրության ծավալը մոտ 350 միլիոն կիլովատ ժամի է լինելու հավասար ընդհանուր սպառման եւ լավ այն է, որ զուգահեռ ավելանում է նաև մեր սպառումը։ Այն ծրագրերը, նախագծերը, որ այսօր ունենք, թույլ է տալու 22 թվականին արտադրել ավելի քան 800 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրակայանի Արայք Հարությունյանը խոսելով գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականի մասին մանրամասնել է, որ նախատեսվում է, որ ռոկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ խթանել մասնավորապես այգեգործությունն ու պտղաբուծությունը։ Գյուղատնտեսությունը, այգեգործությունն ու պտղաբուծության տեմպերն են գլխավորը, մնացածը ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ինտենսիվության վրա, այգիների տարածքը հասցնել ավելի քան 5000 հեկտար։ Գլխավոր ուղղությունը ընտրել ենք նորը, մինչև 2030 թվականում մենք պետք է ընդհանուր նրան արտադրության ծավալները հասցնենք ավելի քան 100000 տոննա։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշելով, որ հայկական երկու հանրապետությունների կառավարությունների փոխհամագործակցության օրակարգը հագեցած է, տեղեկացրեց, որ կքննարկվի մասնավորապես առողջապահության, գյուղատնտեսության ու կառավարման համակարգերի արդիականացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Իր խոսքում նա Արցախյան գործարար շրջանակների ուշադրությունն է հրավիրել օրերս պաշտոնապես բացված Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու հնարավորությունների վրա։ Այսօրվա մեր օրակարգը բավական բազմազան է։ Մենք գիտենք, որ մեր գործընկերները խոսել են եւ կադաստրի մասին, մենք այսօր ունենալու ենք հանդիպումներ եւ տարածքային կառավարման, ռեգիոնալ կառավարման մասին։ Մենք մեր գործընկերներին պատմելու ենք, թե մենք ինչ նոր տնտեսական բաղադրիչ են դրել դրա մեջ, ինչպես է կատարվում մեր մոտ խոշորացումը։ Մենք պարոն պետնախարարի խոսել ենք նաև գյուղատնտեսության առումով մեր համար գործակցության մենք չենք ցածնում որ Արցախի հանրապետությունը գյուղատնտեսության մեջ ունենք բաներ, որոնք որ շատ հետաքրքիր են եւ Այդ օրինակներով ենք մեկրես եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի զարգացումներ նախատեսում, բայց նաև խոսել ենք հակակարգային հրթիռային համակարգի մասին եւ պարտավորվել ենք, որ այդ համակարգը ներդնելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման Արցախի Հանրապետությունը ներգրաված կլինի այնտեղ։ Այսօր առողջապահության նախարարությունները ստորագրելու են համապատասխան համաձայնագիր էլեկտրոնային առողջապահության մասին, համակարգերի մերձեցման մասին եւ նաեւ խոսել ենք ապահովագրության մասին։ Արցախ գալուց առաջ մենք մեղրիում ենք եւ բացում արեցինք օֆիցիալ ազատ տնտեսական գոտին Իրանի սահմանին։ Ես կոչ եմ անում եւ հրավիրում եմ Արցախի բիզնեսին այդ հարթակին ուշադիր վերաբերվել, որտեղ ինքը ունի դրամաբանական լավ հեռանկարներ Տեղեկացնենք, որ այցի ընթացքում նախատեսված են Կարեն Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակության այցելությունները Արցախի մի շարք ուսումնական հաստատություններ ու արտադրամասեր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում է Եվրախորհրդարանի պատվիրակությունը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Հյուրերին ողջունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Մենք կարևորում ու բարձր են գնահատում տարբեր երկրների խորհրդարանականների, քաղաքական ու հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ արկրությունը Արցախի հանդեպ, նրանց կողմից մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքի ընկալումը եւ ցուցաբերած մարդասիրական եւ բարոյական աջակցությունը։ Նման կապերն ու շփումները մեծապես օգնում են հաղթահարելու միջազգային գործընթացներից մեզ արհեստականորեն մեկուսացնելու փորձերը եւ արդյունավետ հարթակ են օրենսդրական փորձի փոխանակման տեսանկյունից։ Եվրոպայում պահպանողականների ու ռեֆորմիստների դաշինքը Եվրախորհրդարանում երրորդ քաղաքական ուժն է։ Դաշինքին 2014 թվականից անդամակցում է Հայաստանի ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ էլ այսօր հյուրերը Արցախում են։ Նրանց ուղեկցում են Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զուրաբյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Միքայելյանը։ Այցը ճանաչողական է։ Այն Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կարևորում է ամենից առաջ Արցախի մասին Եվրոպայում տարածված թյուր տեղեկությունների կամ տեղեկության բացը լրացնելու տեսանկյունից։ Մենք պետք է բոլոր հնարավորությունները ընձեռնենք, որ իրենք գան, տեսնեն, շփվեն, իրենց կարծիքը կազմեն, իրենց տպավորությունը Արցախի մասին, Արցախի ժողովրդի մասին։ Նորս տայնում կողմորոշվեն համապատասխան քվեարկության ժամանակ։ Որոշեն ոնց քվեարկեն։ Դե չէ նորից եմ ասում, ամեն падգամավոր իր երկի շահերն է բարձրացնում։ Բայց այդ մարդիկ պետք է մենք պայման ստեղծենք падգամավորին, որ կան իրենք տեսնեն, տեսնեն իրենց աչքով համոզվեն։ Եվ այսօր չէի падգազում, նայելով որ այո Ստեփանակերտում այսպես խաղաղ մտնոլորտ, աշխատող, ստեղծող, արարող, որ նայում ես դպրոց են գնում, աշխատում են, զբաղվում են, արարում են։ Դա մենք պետք է կարողանանք ամբողջ աշխարհին ներկայացնել։ Պատվիրակության կազմում էին Դաշնքի падգամավորներ Միացյալ Նահանգներից, Սլովակիայից, Ֆինլանդիայից, Տանզանիայից, Էլ Սալվադորից, Հոլանդիայից, Ռումինիայից, Ալբանիայից, Հունաստանից, Ավստրալիայից եւ նույն Դաշնքի падգամավորներ հնդկական արխայազն ու հնդկական արխայադուստրը։ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ Արցախ այցելելու առաջարկը ուրախությամբ են ընդունել Դաշնքի անդամները ցանկացողները ավելի շատ էին, որ ուզում էին գային։ Դե ինձ թվում է մյուս անգամ անընդհատ մենք պետք է աշխատենք, կարողանանք ներկայացնենք ու մարդկանց ասելով, որ մենք իրենցից ոչինչ չենք պահանջում։ Մենք ուզում ենք, որ իրեն գան, տեսնեն իրենց կարծիքը, կազմեն իրենց տպավորությունը եւ դա արտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը նաև ընդգծեց, որ Եվրախորհրդարանին կուսակցությունը հնարավորինս իրազեկում է Արցախյան հիմնախնդրի իրողությունների մասին, ինչպես նաև այնտեղ բարձրաձայնել է կուսակցության տեսակետը հիմնախնդրի լուծման վերաբերյալ որ Ղարաբաղի ժողովուրդը ինչ որ որոշի, որտեղ մենք պետք է թույլ տանք ժողովրդի ձայնը լսենք, որտեղ նրանք են այստեղ ապրում, արարում, եւ իրենք ինչ որոշում կայացնեն, մենք իրենց կողքին կանգնած ենք, իրենք սատարելու ենք, ապահովել ենք իրենց անվտանգությունը եւ իրենց որոշման կողմնակից ենք։ Ոչ թե մենք Երևանում որոշում ենք կայացնել, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի որոշումը միասնական մենք դա կողմնակից ենք, դա պահել ենք եւ պահպանենք։ Քանի որ հյուրերն ընդամենը մի քանի ժամով են այցելել Արցախ, ապա Գագիկ Ծառուկյանը առաջարկեց կարճ ժամկետում Արցախն ավելի մոտիկից ճանաչելու համար շրջել Ստեփանակերտի փողոցներում ու շփվել մարդկանց հետ։ Այս առաջարկով էլ ավարտվեց Արցախի գործընկերների հետ Եվրախորհրդարանի պատվիրակության պաշտոնական հանդիպումը։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Դեկտեմբերի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2300 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում մնալ թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Իր խոսքում նա մասնավորապես նշել է. նրանք, ովքեր շահագործում են այս հարթակը տնտեսական համագործակցության հաշվին իրենց նախքաղաքական շահերը առաջ մղելու համար, ոչ միայն հակասում են կազմակերպության էությանը եւ նպատակներին, այլև խոչընդոտում կազմակերպության շրջանակներում տարածաշրջանային տնտեսական համընդգրկուն համագործակցությանը։ Սա լիովին վերաբերում է Ադրբեջանին, որը կրկին ինչ հրաշահում է նախարարական այս խորհուրդը իր անհիմն մեղադրանքները բարձրաձայնելու համար, ինչը անհարգալից է խորհրդի նպատակների հանդեպ, որոնք բացարձակապես կապ չունեն հակամարտությունների կարգավորման հետ։ Մենք դժվար թե կարողանանք ձեռբերում ակնկալել մեր համագործակցությունից գազམ་ակերպության շրջանակներում, եթե այս հարթակը շարունակում է շահագործվել քարոշության նպատակներով, մասնավորապես ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը անդրադառնալով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի կողմից ընդդեմ Հայաստանի հայցերին, ասել է, որ հիմնական հարցը վճիռների կատարման հետ է կապված։ Նա նշել է, որ Արցախում տիրող իրավիճակը էապես տարբերվում է մյուս բոլոր հակամարտություններից։ Արցախյան հակամարտությունը նրանով է տարբերվում, որ Ադրբեջանում կա հայատյացության չափազանց մեծ չափաբաժին, ասել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Հադրութի շրջանի Թաղասեր համայնքում ավարտվել է ներքին ջրատարցանցի կառուցումը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահը հանդիպելով Թաղասերի համայնքի բնակչության հետ, լսելով նրանց խնդրանքները եւ լուծում պահանջող խնդիրները, Խոստացավ լուծել յուղի ջրամատակարարման եւ համայնքային կենտրոնի ու հանդիսների տան շինարարության հարց։ Առաջ քաշված հարցերը ճանկի են կոչվել։ Արցախի հանրապետության կապիտալ շինարարության պետական պատվերի ծրագիր մտցրեց յուղի ներքին ջրատար ցանցի շինարարությունը։ Իսկ համայնքային կենտրոնի շինարարությունը սկսվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի հանրապետության համաֆինանսավորմամբ։ Գյուղի ներքին ջրատարածքի շինարարությունը իրականացել է Սպարքև համախփակ պատասխանատվության ընկերության կողմից։ Մոտ 3 ամիս տևեց, որ շինարարությունը լրիվ ավարտին հասցրի։ Կապիտալ վերանորոգվեց Արկադ ջրամբարը, այն լրիվությամբ ցանկապատվեց Սելտելո պաշտպանիչ գոտին։ Ներքին ցանցի շինարարությունը գեղեցիկ նվեր է գյուղի բնակչությանը նոր տարվա շեմին։ Գյուղում կառուցվող Համայնքային կենտրոնի շինարարությունը ավարտին է հասցվում։ Ինչպես տեղեկացանք Եվրոստրոյի համանախագահ պատասխանատվության ընկերության աշխարհ Սերգեյ Միրզյանից, շենքը բազմապրոֆիլ շենք է, որտեղ կտեղակայվի համայնքի աշխատակազմը, գրադարանը, բուժկետը, համակարգչային սենյակը, ինչպես նաև 150 տեղանոց հանդիսների տունը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի պետական համալսարանում կայացած Արցախի պետական համալսարանի ռեկտորի Գավաթ ինտելեկտուալ խաղով երեկավարտվել է ուսանող աշակերտ զինվոր Միասնության ուժը ծրագիրը նվիրված Արցախի անշարժման 30-ամյակին։ Միջոցառման բացմանը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր խոսքում կարևորել է նման ծրագրերը, մասնավորապես ասելով. «Կարծում եմ պատահական չէ, որ Արցախի անշարժման 30-ամյակին նվիրված առաջին միջոցառումը տեղի է ունենում Արցախի պետական համալսարանում, չէ որ 30 տարի առաջ Փետրվար փետրվարին հենց այս համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսներն են համախմբվել եւ կազմակերպել առաջին ցույցը, որն էլ հետագայում վերահացվել համաժողովրդական ընդվզման։ Մայրբուհի ուսանողների շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանն իր ելույթում նշել է, որ ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը ծրագիրը մշակվել եւ իրագործվել է համալսարանի ուսանողների կողմից եւ այն կարելի է համարել համալսարանի ամենահաջողված ծրագրերից մեկը։ Ինտելեկտուալ մրցույթին Արցախի Պետական համալսարանի ռեկտորի Գավաթինը արժանացել Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Մշակույթը պետք է հասանելի լինի բոլոր խավերին եւ այս ուղությամբ վերջին տարիների մեծ աշխատանք է տարվել, ասել է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Անդրադառնալով Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի վերականգնման մասին հարցին նախարարը նշել է, որ անհրաժեշտ են հսկայական ներդրումներ եւ այդ միջոցները դերևս չկան։ Մարզասերների համար Սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականը դեկտեմբերի 18-ից 20-ը Մոսկվայում կմասնակցի Օլիմպիական չեմպիոն Միխայել Վորոնինի անվան գավաթի խաղարկությանը։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը թիմում ընդգրկել է Արթուր Դավթյանին եւ Իգե Խաչատրյանին։ Հայ մարմնամարզիկները հանդես կգան թիմային եւ անհատական պայքարում։ Հունահռոմեական ոճի ըմբիշտ Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր Էդուարդ Բարսեղյանը նշանակվել է հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Լեհաստանի երիտասարդական ընտրանու ավակ մարզիչ։ Բարսեղյանը ապրել եւ մարզվել է Հայաստանում, տևական ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանը, այնուհետև տեղափոխվել է Լեհաստան եւ պաշտպանել այդ երկրի դրոշի գույները։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։